Vrienden, ik wens en bid dat God die Israëlieten zal red. Ek sê vir julle, en dit is zeker, hulle wil baie graag vir God dien, maar hulle weet nie nie. Hulle weet nie dat God mensen vry spreek omdat hulle in Christus glo nie. Hulle wil nie hy God met hulle vry spreek soos hy dit wil doen nie, hulle wil hy God met hulle vry spreek oor wat hulle self doen. Christus het gekom, en nou spreek God mensen vry, maar hij doen dit niet omdat hulle doen wat die wette sê nie, hij spreek hulle vry omdat hulle gloe. Mooses het geskryf oor mense wat doen wat Godse wette sê, zodat God hulle kan vry spreek. Mooses het gesê, elkeen wat doen wat die wette sê, zal leven omdat hij dit gedoen het. Maar ons lees dat mense moet gloe, zodat God hulle kan vry spreek. Daar is geskryf, je moet niet voor jezelf vragen wie zal opgaan naar de hemel nie. Dit betekent ons moet niet opgaan naar de hemel en vir Christus afbring naar die aarde niet. Daar is ook geskryf, jy moet nie vir jouself vraag wie zal afgaan na onder die aarde nie. Dit betekent ons moet nie afgaan na die mensen wat dood is om vir Christus te gaan al nie. Nee, daar is geskryf, die boodskap van God is na bij jou, dit is in jou mond en in jou hart. Daar die boodskap is die boodskap dat ons moet gloe, dit is die boodskap wat ons vir julle bring. As jy met jou mond sê jy gloe Jezus is die Heere, en als jij in jou hart gloe dat God om weer laat leven het, dan zal God jou red. Want ons gloeien in ons hart, en daarom spreekt God ons vrij. En ons sê met ons mond dat ons gloe, daarom red God ons. Want in die Oud Testament is geskryf, die mensen wat in hom gloe, sal ween, hy sal hulle nie alleen los nie. Ja, hy spreek allemaal vrij wat gloe, dit maak nie saak wie hulle is nie, jode of mensen wat nie jode is nie. Hij is Jere van allemaal en hij is baie goed voor allemaal wat voor hom vra dat hy hulle moet het. Want in die Oud Testament is geskryf, die Jere red allemaal wat tot hom bid en wat vra hy moet hulle red. Maar mensen kan net voor die Jere vra dat hy hulle moet red as hulle in hom gloe. En hulle kan net in die Jere gloe as hulle van hom gehoor het. En hulle kan net van die Jere hoor as iemand vir hulle preek. En mensen kan net gaan preek as iemand anders hulle stier om te gaan preek dit is soos daar in die Oud Testament geskryf is, dit is mooi wanneer iemand kom en geen nieuws bring. Maar die Israëlieten het niet allemaal geglo nie, daarom vraag Jesaja, Heere, wie het ons boodskap geglo? Mensen kan net glo as hulle die boodskap gehoor het, en die boodskap wat hulle moet hoor, is die boodskap oor Christus. Ik vraag, het die Israëlieten die boodskap gehoor? Ja, hulle het dit gehoor, dit is zeker, want in die Oud Testament is geschreven. Hulle boodskap het gekom bij al die mensen op die aarde, die dingen wat hulle sê, het gekom bij al die mensen van die wereld. Ik vraag, het die Israëlieten die boodskap verstaan? Ja, hulle het het verstaan, want Mooses het lang geleden gesê dat God sê, ik zal jullie jaloers maken op een volk wat niet echtige volk is nie, en ik zal jullie kwaad maken voor een volk wat niks verstaan nie. En later het Jesaja dit reg uitgesê, hy het gesê dat God sê, Ik het mensen na my toe laat kom wat mij niet gesoek het nie, ek het verskyn aan mensen wat niet gevra het waar ik is nie. Maar God sê oor die Israëlieten, ik het mijn handen uitgesteek na hulle toe, elke dag, maar hulle was ongehoorzame en hardkoppige mensen.